الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان يشركون ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة الإمام التي لا عقد لهذه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي أن تحفظوا الله سبحانه وتعالى كما قال في محكم رسالة إلى عزيز الحكيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بذلال للعالمين أيها الأخوة إيه الإسلام نحن نسير pamoja na الإسلام maslahi ya Allah Subhanahu wa السبيل ليخرج من يريد نفسه من السياسه من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها فليبدا Waislamu tunayohitimu kadha wa kadha waliopita na kwa sifa hiyo umma wa Kiislamu hauishi chini ya kivuli cha utawala wa Kiislamu. Utawala ambao utayakuza matukufu ya Kiislamu kiasi ambacho utawajeza Waislamu kusamini na kujali matusi yao pengine baadhi yetu hatujui kama tumo ndani ya mwezi mtukufu tukikumbuka mwezi mtukufu sanasana na Yesu tunajitahidi mwezi wa Ramadhani baada ya hapo tutaifanikisha miezi mingine sawa na miezi mingine أما تسعين عشرة شهور عند الله اثنا عشر سنة في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربع شهور إذا كان إلى الله سبحانه وتعالى تعقوا لقربتهم أرضي تعقوا فتكوا لقربتهم أرضي لا يلزم من أمره منها النبي ابن الدين من basi lazima atakatabiriku kujiina na kuta kaliulumu katika mizio na mbele manake ndani ya mizio huku nimeweza kuipiga nimeweza kufanya ibada niweza kujipiga katika ibada kadha wa kadha Tulipanda tulisikia muharram miezi mitatu kulingana pamoja na mmoja peke yake na mmoja hilo miezi ile mtukufu ambayo Mtume alipanua katika miezi mtukufu katika hii tunatoa kundi sana tunatoa nasema bora ya swaumu baada ya Ramadhani ni swaumu itakayo ọ̀gbìn fún wọn. kwanza ya pili kama mwezi na kama basi ya miezi mingine huwa yana matukio kadha wa kadha katika tarehe ya umma ama katika tarehe ya ulimwengu kiujumla na sehemu kubwa katika matukio ambayo tunayazungumza katika mwezi huu ni matukio makubwa mawili kubwa zaidi tunakumbuka kuhusiana na maisha ya kuasisiwa kwa kalenda ya mwaka wa Hiyo ni kubwa sana, na hapa leo tutazunguka tazungumza sio na kwa maana yake na kuzungumza na kuja kujua kula mshukuru sallallahu alaihi wasallam kutokana na nabii. Lingine ni tukio la Ashura la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumnusuru na jawani Musa na jeshi ya Yerudi adui wa zama zake ya yaani Firauni tarehe kumi Muharram ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimzuru zawadi ya Jabali na hakuna kitarajia aliyokuta mayahudi Yahudi wakifunga hii Mwenyezi Mungu kukumbuka ile tukio Mtume anasema waomba wana lolote watakalowaisha mimi nina haki zaidi kwa kwa Musa kuliko hawa kwa hiyo kama hapa atajalia kumiliki matani basi itafunga e, kisa na kumi kumi au na kwa hiyo sunna e, kuifanya tofauti na maamuri tusifunge mwezi kumi kama mwezi kumi tufunge kisa kwa kumi au kumi kwa kumi na moja sisi tutakumbuka katika mafunga yetu tukio na hija leo tukitaja tarehe ya Kiislamu mwisho inaangukia Hijria na leo tufahamu tumo ndani ya juma ya mwanzo ya mwaka mpya ya Kiislamu mwaka elfu moja mia nne arobaini mwaka elfu moja mia nne arobaini na tano Ijumaa ya watu ndio leo. Sasa tutakumbuka tukio hili na kwa nini tunakumbuka tukio hili? Kwa sababu masahaba radhiallahu anhu mpaka wanatembea kwenye tarehe ni wazi hawahitaji kufahamu na tunu ya hijra ili katika mambo yetu walikataa siku zote maisha yetu kila siku tutahiji uzito wa tukio la hijra hijra ilifanyika wakati wa mtume waislamu wakagama kutoka maka kwenda habasha lakini haikuchukuliwa tukio hili dalili lakini ilichukuliwa hijra ya Mtume Muhammad kutoka Maka kwenda Madina. nini masaba katika mjadala wao kujadili tarehe ya kwanza ama tukio la kwanza mwaka wa Uislamu walijadili mazazi ya Mtume, lakini ikaonekaniwa hapana, kuna tukio lingine bora zaidi kuliko hilo wakafunza silaha na Irani? Hapana. Kufa kwa mtume? Hapana. Hijra ikawa ni Muhammad. Kwa nini? Tumezingatia kwa nini hijra ndio ile tarehe ya Uislamu na kuja hapo kwa njia hapo Kuhama kwa Mtume kutoka Maka kwenda Madina haikuwa kuhama kukimbia uadui ama dhulma, haikuwa kuhama huku kama wanapohama wakimbizi, la, ilikuwa ni kuhama kwa dhumuni kwenda katika ardhi muhimu anaweka kuakisi dola ya Kiislamu ndio maana ndio maana ndio maana masahaba radhiallahu anhu wakataka tukio hilo lisikike katika mambo yetu. unapoenda kwa ishara mshauri ukumbuke injinia unapoingia mkataba na mtu ukumbuke injinia kwa sababu mtume alihama kutoka kwenye unyonge udhalimu kudhulumiwa kutawaliwa kuteswa kuuawa akaenda mahala paanza pashari pa utukufu pa kutawala kwa hiyo ilikuwa hijra ni mpaka za kinyovu unaonyesha baina ya unyonge na ukubwa utukufu baina ya udhalili na kuwa juu hijra ndiyo imeleta hisa ya umma wa Kiislamu kwa mara ya kwanza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuanzia hapo umma wa Kiislamu ulikuwa umma mnyonge tena nuru la hijra litaonekaniwa na kuonekaniwa miaka mania kwa maelfu ikikatika katika ulimwengu wa Islamu Waislamu wakiwa na hija na taabu wanamtikisa yoyote na watu wakiamiliana na umma wa islamu wanaamiliana na umma mtukufu umma ambao haushii hata moja ya mfalme alipowatishia Waislamu suala la kufukua kaburi la sahaba mkubwa Musa na Shaari akamwambia ukifanya hivyo utaona Waislamu anamwambia walikubali kwa wazuri anamwambia ukifanya hivyo basi nakuja kuchukua makao yako makubwa Ibrahimu aliyetawala aliyefanya duniani alipeleka walii kuieleza huyu maana yake isingatokezea waumini wengine wakaja kufanya hilo kwa sababu nilisema moyoni wangu utarejelea mimi kiongozi wa Kiislamu alikuwa mwanamke ndani ya Makka anachokwa na na ndugu anakuti za kiasili na anakufa mama Sumaia ndani ya Madina mwanamke anafunga mola ya mwanamke na kuzalisha mwanamke anatoka anaondoka ngoja mwanguka na kurukuku watoto wanamwona mtume anatoa jeshi kwa ajili ya kushiriki na mwanamke na matendo yake kuzwa katika ardhi ya Madina sahaba wakiteswa wakidhulumiwa kwa sababu kumebeba la ilaha illallah Muhammad rasulullah na wakajifunza na yale aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala hawakukubali waliteswa walidhulumiwa mtume mwenyewe na baadhi ya masahaba walifikiwa katika jengo ya kibali hata kuuza kununua wao ni wao wametengwa wangojela watawataishi thamani za chakula basi ufaniki mwingi kiasi sana na hicho kinachonunuliwa kinanunuliwa kwa gharama zaidi ya gharama ya soko kwa magendo ushukua ngamia nitajioni chakula ushukua na nane ushukuma kwenye viunga hivyo ndio kupata daktari kwa hicho kwa sababu atakaye onekaniwa amefanya muamala ya hatua ya kula majani ya miti wala kula kijani ndio inatuambia hivyo majani ya miti njaa ilikithiri tume na masala zake Madina anaonekaniwa Bilal bin Rabah akimtazama na tabari mpaka huu ni kwa sababu hijra hijra inakuja kuonyesha e, utofauti wa kuwa chini ya nidhamu tofauti na nidhamu za Allah subhanahu wa ta'ala na kwa chini ya sheria za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wasiokuwa waislamu walitoka katika bilali zao wakija kutafuta hifadhi katika bilali ya Kiislamu. Makurdi kutoka Ulaya walitembelea biladi za Kiislamu, Wakristo katika biladi za islamu kama Syria, Syria, Libya walichungana na Waislamu kwa ajili ya wanafunzi zao kutoka Ulaya kutokamana na uadilifu waliokuwa wakiupata katika dola Omar ibn Khattab anayechukua eh, Palestina anamwambia kiongozi wa kanisa majengo yenu damu zenu heshima zenu zitakuwa chini yangu mimi mimi ndo nina dhamana kama kiongozi wa dola kuhifadhi haya majengo yenu na kufanya ibada haya kuhifadhi damu zenu hizi kuifanya heshima zetu yeyote atakayesikia amemfanyia dhulma ama mwadaishi amekuja heshima ama amemwaga damu ya mmoja miongoni wetu yeye kama mtawala Islam akatoa jeshi kupambana na mtawala huyo hivi ndivyo ilivyokuwa baada ya Uislamu kuhama kutoka Madina kwenda mimi miaka na miaka ilikuwa ni neema ya neema mpaka ulipokuja mwaka wa msiba mkubwa, mwaka wa msiba mzito kwa Uislamu mwaka elfu moja mia tatu arobaini na mbili hijiria, kuangushwa kwa serikali ya mwisho ya Kiislamu pale Istanbul Uturuki. Tangu wakati huo Waislamu tukaishi kama Waislamu walioishi Madina بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بايات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم قل ربكم وأنتم موقنون في الجنه ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى enyi waja watukufu na kusieni pamoja na kusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mara nyingine tena. Tupo katika mwaka mpya wa Kiislamu mwaka elfu moja mia nne arobaini na tano. Nimesema katika hotuba iliyopita eh tunaangalia ufupi tukio la Hija na kwa sababu tukio la kuafikiwa kwa tarehe na mwaka mpya wa Kiislamu. Nimesema tume ya Hija ilikuwepo mpaka mwaka elfu moja mia tatu arobaini na mbili kila mmoja nafikiri kama sio wote tunafahamu wenzao kuchukua elfu moja mia nne arobaini na tano ambao napata tumekuwa nao huu tukitoa kwa mwaka elfu moja mia tatu arobaini na mbili hijiria tunapata miaka mia moja na tatu waislamu bila afdal waislamu ni wanunge waislamu magharibi waislamu eh, tuenda na maarufu katika ulimwengu basi aliye na msichana kumuua kukashifu matukufu ya Kiislamu na mambo kadha wa ni kama ilivyokuwa Maka tukisema tukikwenda tathmini za mwaka mmoja basi tutaona katika mwaka uliopita matukio mawili ndani ya mwaka katika ardhi moja ya Denmark Qur'an imechorwa wana malengo mengi miongoni mwa malengo yao ni kutozoesha sisi Waislamu tuheshimu wetu na na wa uhuru binafsi ama uhuru wa rai tukiatua Waislamu kwa kawaida ni mazoea kukashikwa kitabu kitukufu kitabu ambacho kwa Waislamu na umma kila umma una una una sehemu ambapo ni marejeo yake leo tushukuru ni katiba hii katika kiatawala hii mtu alipokelea watu wa moto akachukua ndani kwa sababu ni heshima ya kila dola katiba za nchi leo ni heshima ya umma milioni kwa inadadisiwa kwa chama na kukanagomanyanga na kuchuma moto kwa baraka za serikali za kimagharibi denmaki akalipoitwa na liga letukio lifanyike mbele ya kipindi kitukufu mwanzo ilifanyika mbele ya ubalozi wa uturuki sasa mbele ya kipindi kitukufu siku ya ya siku ya hili lidhani kuonyesha waislamu watu wanaoji madhalili hawana shoti tunafanya tutakazozidi kwa hiyo tukisema katika tathmini ya mwaka mmoja basi ni hii tathmini mbaya kwa umma wa Kiislamu kwa kutikaniwa tunu ya hijra. Ni kueleza kwa umma wa Kiislamu ni kufanya dawa aliyofanya Mtume akiwa Maka, si dawa ya kumtusifu, si dawa ya kumwagaza muda watu, si dawa bali ni dawa ya mkutano wa dini kuunganika baina ya mifumo iliyokuwepo na mfumo wa Mwenyezi Mungu al-Wahid ahad watu kwa hoja utaona hoja zao zikiporomoka na ukuchoma msaafu ni wazi eh magharibi umeshiwa hoja dhidi ya Uislamu sasa wanafanya vitendo vya kuamisha fikira za umma wa Kiislamu kwa hiyo Uislamu tunajikumbuka kwa dawa iliyofanya mtume kwa ili kuonyesha tena Isa ishara utukufu wa Uislamu kwa kuonyesha tena katika Uislamu ishara ya kweli kwa manhaji ya Mtume. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عن أربعة الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن علي عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تنوض يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم